فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإمام مسلم يا رويتو حديثنا دبو بيو دا داري تقص دا ستين دا بوكوي زيد بن ثابت yana cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ba da labarin cewa wata rana manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi umarni ga sahabbansa hadisin yana cikin sahihu muslim babu shakka hadisin ya tabbata zaidu bin sabit ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da umarni ga sahabbansa ya ce musu ta'awwazu billahi min alfitani ma bahara minha wa ma batan ku nemi tsarin Allah maɗaukaki game da sharrin fitincinu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga sahabbansa ya ce musu ku riƙa neman tsarin Allah maɗaukaki game da sharrin fitincinu fitintinun da suka bayyana da ma waɗanda suka ɓuya zaidu bin sabir ya ce nan take sahabbai suka yi aiki da umarnin manzon Allah annabi ya ce ta'awwazu billahi min alfitani ma bahara min hawa ma baton. nan take sahabbai suka ce na'uzubillahi billahi min alfitani ma bahara minha wa ma batan muna neman tsarin Allah maɗaukaki game da sharrin fitintinu fitinar da ta bayyana da ma fitinar da ta buya wannan hadisi yana cikin sahihu muslim hadisi na 2867 to duk sa'ilin da ka ji annabi ya ba da umarni ga sahabbai wannan umarni bai tsaya kan sahabbai ba in dai kana cikin mabiyan annabi muhammad matukar kana cikin masoyan manzon allah a duk sa'ilin da ka ji an ce annabi ya yi umarni to umarnin nan bai tsaya kan sahabbansa ba har da kai domin Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi laqad kana lakum fi rasulillahi aswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir وذكر الله كثيرا Allah maɗaukaki ya ce laƙad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lallai haƙiƙa kyakkyawan abin koyi ya tabbata gare ku ko musulmai game da halayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba kowa yake iya koyi da annabi Muhammad ba shi yasa Allah ya ce liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah sai fa wanda ke fatan ya samu rabo a wajen Allah a ranar tashin kiyama wanda ke tsoron shiga azabar Allah a ranar tashin kiyama wannan mutumin shi yake iya koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka jama'a mu yi ƙoƙarin biyayya ga manzon Allah dukkan masoyin annabi Muhammad dukkan mai da'awar biyayya ga manzon Allah a duk sa'ilin da ya ji annabi ya yi umarni yakan yi ƙoƙarin riko da umarnin manzon Allah zaid bin sabit ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga sahabbansa ya ce musu ta'awwamu billahi min alfitan ma bahara minha wa ma baton. ku rika neman tsarin Allah maɗaukaki game da sharrin fitintinu fitintinun da suka bayyana da ma waɗanda suka buya zaid bin sabit ya ba da labari cewa sahabbai nan take sun yi biyayya ga manzon Allah ya kamata mu ma mu yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu riƙa yin addu'a muna cewa na'udhu billahi min alfitan ma zahara minha hawa ma batan muna neman tsarin Allah madaukaki game da sharrin fitintino fitinar da ta bayyana da ma fitinar da ta ɓuya akwai matsaloli kamar guda talatin waɗanda ya kamata mu sani game da al'amarin fitina a karantarwar annabi Muhammad. Fitina ta ƙunshi matsaloli da dama sun kai kamar guda talatin, waɗanda galibin mutane da dama musulmai sun jahilci al'amarinsu nasihar da muke so mu gabatar ma 'yan uwa musulmai insha Allah a wannan rana ta 20 ga watan rabi'ul awwal hijira na da shekara 1430 daidai da 16 ga watan biyu shekara ta 2009 kuma a wannan birni na kumo Allah maɗaukaki muna roƙonka ka ƙara ma wannan birni albarka tunatarwa ce muke so mu yi ma 'yan uwa musulmai akan matsaloli guda bakwai kacal cikin waɗannan talatin abubuwan da ya kamata mu sani game da matsaloli na fitina a karantarwar manzon Allah da farko ya kamata mu sani a duk sa'ilin da ka ji an faɗi kalmar fitina da kuma kalma ta bala'i da kalmar musiba duk sa'ilin da ka zo kan wata kalma cikin waɗannan kalmomi guda uku a cikin hadisan manzon Allah ko ayoyin alkur'ani yana da kyau ka sani ma'anarsu guda ne babu bambanci a tsakanin fitina da musiba da bala'i ma'anarsu guda ne ana kiranta fitina saboda in ta samu musulmi takan girgiza imaninsa akan kira ta musiba don in ta tashi sauka ba ta tsayawa a kan mutum guda ana kiranta bala'i domin jarabawa ce daga Allah maɗaukaki zuwa gabawansa. bawansa amma baki ɗayansu al'amari ne guda da za ka binciki littafai da suke magana a kan harshen larabci kamar lisanul arab littafin ibn manzur mujallar na goma sha uku shafi na ɗari uku da goma sha bakwai ko ka samu alƙamusun muhit mujallar na hudu shafi na 254 za ka ga bayani akan fassarar waɗannan kalmomi suna da alaƙa da juna shi yasa malamai suke cewa dukkan wani abu da ya samu ɗan adam matuƙar wannan abin ba shi da kyau ana jingina masa kalma ta fitina ka duba fathul bari littafin ibnu hajar al-asqalani mujallar na goma sha uku shafi na uku duk wani abu da ya samu ɗan adam ba ma musulmi kawai ba abin da duk ya samu mutum matukar wannan abin ba shi da kyau ana kiransa da sunar fitina ba ma abu mara kyau kawai ba abin da ayar alkur'ani ta tabbatar mana duk abin da ya samu mutum a wannan duniya fitina ce ka duba suratul anbiya aya ta talatin da biyar kullu nafsin za'iqatul maut kullu الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ونبلوكم بالشر فتنة سورة الأنبياء ونبلوكم بالشر والخير فتنة منا مكو جربا واد شر منا مكو جربا واد الخير كو فتنة ني إنجي الله مدوككي wa na turja'un gare mu ake mai da ku ashe kenan duk abin da ya samu dan adam ko menene ya samu dan adam alkhairi ne ko kuma sharri ne ayar qur'ani ta tabbatar mana cewa fitina ce idan alkhairi ya same ka wannan alkhairin fitina ne idan sharri ya same ka sharrin nan fitina ne Allah maɗaukaki ya ce wa nablukum bi sharri wal khairi fitna muna muku jarabawa da abubuwa guda biyu mu yi muku jarabawa da sharri mu yi muku jarabawa da alkhairi kowannensa fitina ne shi yasa ar-ragibul usfahani a cikin littafinsa al-mufrada shafi na 371 yake cewa lidha fahiya bi hasabi ma yudafu ilaiha ita fitina baki ɗaya abin da ka duba ka gan shi a wannan duniya tana hawansa domin idan alkhairi ya same ka fitina ne haka ma sharri in ya same ka fitina ne akwai fitina ta rayuwa akwai fitina ta mutuwa wannan dalilin ne sa sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan mas'ud in ka duba tafsirin Ibn jarir a tabari mujallal na tara shafi na 218 abdullahi dan mas'udu yake cewa la yaqulanna ahadukum allahumma inni a'udhu bika minal fitna ya allah ina neman tsarin ka game da fitina abdullahi dan mas'udu ya ce bai kamata musulmi yayi addu'a akan haka ba kada ka ce ya Allah ina neman tsarinka game da fitina Abdullahi Dan Mas'udi ya ce fa'innahu laisa minkum min ahadin babu wani mutum da za ka gan shi a wannan duniya illa wa huwa mushtamalun ala fitina. face rayuwarsa baki ɗayanta an dukunkune ta ne akan fitina in ka ce ina neman tsarin Allah game da aukuwar fitina wannan addu'a da kake addu'ar banza ce domin rayuwarka baki ɗaya fitina ce abdullahi ɗan mas'udu dai sahabin manzon Allah ne ka kuwa san sahabban manzon Allah sun fi mu sanin fassarar ayar alkur'ani ce kada ka ce ina neman tsarin Allah game da fitina sai dai game da sharri na fitina domin ita fitina ɗan adam baki ɗaya rayuwarsa an ne ta ne a kanta yace li anna Allah ta'ala yaqulu fi suratul anfal ga aya ta 28 ta suratul anfal ta tabbatar mana da wannan hujja Allah yace ya amanu ce ya ayyuhallazina amanu la لا تخونوا wa والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون الله يجي أبابا وعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم عبد الله بن مسعود يا كف حجة آية إن سورة الأنفال ya ce kada ɗayanku ya ce ya Allah ina neman tsarinka game da aukuwar fitina sai dai ka ce ina neman tsarin ka game da aukuwar sharrin fitina wacce take kunshe da sharri me yasa saboda rayuwar mutum baki ɗayanta akan fitina take ya kawo hujja da ayoyin da suke suratul anfal يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وعلموا الله يتشكسني يا كو مسلمي أنما أموالكم وأولادكم فتنة دوكي ينكو ‘ya'yanku ينكو nan su kansu fitina ne, to in ka ce ina neman tsarin Allah game da fitina ya za ka yi da dukiyarka kuma ya za ka yi da ɗanka, Allah ya ce dukiyar da ya baka ɗin fitina ce, ‘ya'yan da ya baka su ma fitina ne don haka arragibul usfahani yake cewa ɗan adam baki ɗayansa rayuwarsa an lullube ta ne akan fitina fitina tana zama kashi biyu akwai fitina da take zama ta alkhairi akwai fitina kuma da take zama ta sharri duk wata addu'a da ka ji annabi ya yi yana neman tsarin Allah game da fitina za ka samu ya jingina ta da wata kalma imma fitnatul hayati ko kuma fitnatul mamati amma ita kanta fitina mutum bai rabuwa da ita domin alkhairi ma fitina ne in ji Allah maɗaukaki wa nabluukum bisharri wal khairi fitna muna muku jarabawa da alkhairi a matsayin fitina muna muku jarabawa da sharri a matsayin fitina in ji Allah maɗaukaki ashe fitina ba ta tsaya akan sharri kawai ba hatta alkhairi shi ma yana zama fitina ga ɗan adam Allah madaukaki yace wa'lamu ku sani annama amwalukum wa auladukum fitna dukiyanku da ‘ya'yanku su ma fitina ne, Abdullahi ɗan Mas'udi ya ce, Don haka fa'ayyukum ista'aza idan dai ɗayanku zai nemi tsarin Allah game da al'amarin fitina, falyasta billahi min mudillatil fitan. Sai ya dinga neman tsarin Allah maɗaukaki game da fitintinu da suke ƙunshe da sharri. fitinar da take batar da ɗan adam domin alkhairi ma fitina ne in ji Allah maɗaukaki al'imamu abu dawud da al'imamun nasa'i da al'imamu ahmad bin hanbal Allah ya musu rahama sun ruwaito hadisin da al'imamul hakim ya inganta a cikin al-mustadrak ka duba mujallar na hudu shafi na 189 buraida sahabin annabi Muhammad ya ba da labari yana cewa a zamanin manzon Allah yana da rai khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah ya yi mana huduba mu Habbai muna zazzaune a masallaci manzon Allah yana kan mimbari yana huduba yana gabatar da jawabi da nasiha ga sahabbansa buraida ya ce fa'aƙabal al-hassan wal husaini sai ga jikokin manzon Allah sun tinkari inda yake kasan gidan annabi Muhammad yana jikin masallacinsa manzon Allah yana kan mimbari yana gabatar da nasiha ga sahabbai sai ga jikokinsa al-hassan da kuma al-husaini sun fito cikin gida sun tinkari inda manzon Allah yake alaihima qamisani ahmarani burai da ya ce suna sanye da jajayen riguna ya afurani waya kuma kumani su tuntsire su faɗi kuma su miƙe yara ne ƙanana annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan mimbari zala sai ya sauko nan take ya yanke hudu basa fa akhadahu ma ya taho ya kama hannayen waɗannan yara fa sa'ida bihim al-mimbar manzon Allah ya hau kan mimbari a lokacin da annabi ya hau kan mimbari yana rike da waɗannan yara sai ya ce masahabbai Allahu Allah ya faɗi gaskiya a cikin alkur'ani Allah ya faɗa mana cewa inna ma amwalukum wa auladukum fitna wa in wallahu indahu ajrun azim lalle fa dukiyanku da ƴaƴanku fitina ne Allah a wajensa ne ake samun lada mai girma na'udhu billahi min alfitani ma zahara minha wa ma batan don haka yana da kyau mu sani ita fitina ba wai sharri kadai ta kumsa ba a karantarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hatta alkhairi yana zama fitina ga dan adam na biyu yana da kyau mu sani aukuwan fitina ga dan adam tilas ne babu makawa duk inda musulmi ya kai ga addu'a wallahi bai hana fitina ta auku a kansa duk iya du'a'in da za ka yi sai dai addu'ar da za ka yi ka rika yin addu'a irin wacce annabi ya yi umarni ga sahabbansa ku rika neman tsarin Allah maɗaukakin sarki game da fitintinu sharrin fitintinu na ɓoye da kuma na bayyane domin Allah ya maka kariya game da fitinar da take iya hallaka ɗan adam amma fitina a ce yau ka rabu da ita ba zai taɓa yiwuwa ba wa ya faɗi wannan magana Allah ke tambaya a suratul ankabuti a hasiban nasu an yi turako a hasiban الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين babu shakka ɗan adam bai rabuwa da fitina wa ya faɗi wannan magana Allah da kansa a cikin alƙur'ani buɗe suratul ankabuti farkon sura Allah ya yi tambaya a hasiban nasu ba a ce a hasiban mu'minuna ba Allah ya ce shin mutane ashe musulmi da kafiri duk sun shiga mutane suna tamari an yutraku za a kyale su an ya ƙulu amanna wa hum la yuftanuna su ce mun yi imani ba a jefa musu fitina ba walaƙad fatanna alladhina min qablihim lalle haƙiƙa mun jefa fitina ga al'ummomin da suka gabace su fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku lallai fa tilas ne Allah ya san waɗanda suke faɗin gaskiya wala ya'lamanna al-kazibina kuma lallai fa tilas ne Allah ya san makaryata jarabawa fitina musiba bala'i ga musulmi wannan abu ne wanda babu makawa tilas sai ya auku kana jin wani hadisi shahararre wanda mutane suke yawan faɗansa al-fitnatu na'imatun la'anallahu man aiqabaha wai fitina tana bacci Allah ya tsine mu wanda ya farkar da ita wannan hadisi duk inda ka ji shi ka tabbata hadisin nan ƙarya ne bai tabbata daga annabi Muhammad ba yaushe fitina take bacci kai kake bacci fitina tana nan idanunta biyu Allah madaukaki ya ce sai mun jefa muku fitina domin kuwa walaƙad fatanna allazina min qablihim waɗanda suka gabace ku ai mun jefa musu fitina yaushe ku za mu bar ku ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Allah maɗaukaki ba zai taɓa barin ku ba sai ya ba ku jarabawa alfitinatu na'imatul la'ana Allahu man aiqabaha wai fitina tana bacci Allah shi tsine mu wanda ya tada ita yaushe ta kwanta bacci ka duba ba'iful jami'i sagir hadisin bai inganta daga annabi Muhammad ba hadisi na 424 hadisi ne mai rauni wanda ba shi da asali a littafan sunna in ka duba igafatul lahfan littafin ibn al-qayyim al-jawziya mujallad na biyu shafi na 161 haka nan littafin sa al-fawaid shafi na 203 ya kawo wata magana ta al-imam shafi'i Allah ya masa rahama al'imamu shafi'i yana cikin malaman sunna yana da wahala a ce an kira sunan al'imamu shafi'i mutum musulmi ya ce bai san shi ba al'imamu shafi'i fitaccen malami shahararre masanin alƙur'ani masanin sunnonin annabi muhammad wani malami ya masa tambaya gafarta malam ayyuma afdalu lirrajuli tsakanin abubuwa guda biyu wanne ya fi dacewa ga mutum an yi makana auyubtala mutumin da Allah ya ba shi imani a cikin sauki babu jarabawa da kuma mutumin da aka saukar mar da bala'i kafin ya samu imanin domin mutane daban-daban ne ta wajen yadda suke samun rahamar Allah na imani wani kafin ya samu imanin sai ya rabu da aikinsa wani Allah maɗaukaki ya jefa mar jarabawa a kan matarsa a dalilin imani ya rabu da aure bi ma'ana aurensa ya mutu wani ya rasa aikinsa saboda addini saboda kulawa da aƙida wani ya rasa ransa misalin Ja'far bin Mahmud jarabawa tana nan iri-iri Kafar ta malam mutumin da ya samu imani hakan nan kurum cikin sauki babu fitina Allah bai jarabce shi cikin dukiyarsa ba bai samu jarabawa ta sashin iyalinsa ba bai samu jarabawa ta wajen sana'arsa ba bai samu jarabawa a jikinsa ba cikin sauki Allah ya bashi imani da shi da mutumin da sai da Allah ya jarabta shi kafin ya bashi imani wannan ya fi sai al'imamu shafi'i ya ce layu makkan hatta yubtala wa ya gaya maka ma za a samu imanin babu bala'i ina ma ka taɓa jin labarin nan babu mutumin da yake samun imani ba tare da Allah ya jarabci imanin nasa ba fa inna Allah habtala wa ibrahima wa musa wa isa wa muhammadan Allah matsaukaki sai da ya jarabawa ga annabi Nuhu alaihi Allah ya yi jarabawa ga annabi Ibrahim ya yi jarabawa ga annabi Musa da annabi Isa bare kuma annabi mu Muhammad waɗannan su ake ce ulul azumi manyan manzannin Allah maɗaukaki Allah bai bar annabi Nuhu ba sai da ya masa jarabawa yayi ma annabi Ibrahim jarabawa yayi ma annabi Musa da annabi Isa da annabi Muhammad ma sabaru lokacin da annabawan nan suka yi haƙuri makkanahum sai Allah ya tabbatar musu da imani yaushe kai kana zaune hakan nan kuru ka yi tambanin za ka samu imani cikin sauki al'imamu shafi'i ya ce fala ya gunnu ahadun kada wani mutum ya yi tamani an ya min al'alami albatta kada wani mutum ya yi tamanin zai kubuta daga raɗaɗi na jarabawan Allah akan imani Don mutumin da ya ce ya yarda da Allah ya yarda da annabi Muhammad wallahi Allah bai barinsa sai ya mar jarabawa jarabawa nan tana zuwa sassa daban-daban wani a masa jarabawa ta wajen aure a dalilin aƙidarsa a kwace matan wani a masa jarabawa ta hanyar sana'arsa wani a masa jarabawa ta jikinsa Allah maɗaukaki ba zai bar ku ba baki ɗayan ku sai ya muku jarabawa الله كي مع النبي محمد سورة الفرقان وما أرسلنا قبلك من الرسل وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا, بعضكم, وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا الله يتيما النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا قبلك من المرسلين يا كي محمد duka manzannin da ka ji labari mun aiko kafin zuwanka waɗannan annabawan kaf da muka aiko su mutane ne kamar ka ba mu aiko wasu ba illa innahum la ya'kuluna ta'ama face mutane ne suna cin abinci yanda kake ci wa yamshuna fil aswaqi suna tafiya kasuwanni ana tafafatawa wajen neman abinci yanda kake wahala ta wajen neman abinci hakanan duk annabawan da suka gabata su ma suka wahala sai Allah ya ce waja'alna ba'dakum li ba'din fitna mun sanya sashin ku ga sashi su zama fitina a tasbiru na shin ko za ku yi hakuri. wa kana rabbuka basira ubangijinka dai ya kasance mai gani miji ya zama fitina ga matarsa ita ma ta zama fitina gare shi ɗa ya zama fitina ga mahaifinsa mahaifin ya zama fitina gare shi makwabci ya zama fitina ga makwabcinsa shi ma ya zama fitina gare shi Allah matsaukaki yana kallon ku haka nan jahili ya zama fitina ga malami malamin ma ya zama fitina gare shi la min wuqu'il fitan bainal muslimina babu makawa tilas ne fitina ta auku tsakanin musulmai me Allah ya ce a tasbiruna ko za ku yi hakuri wa kana rabbuka basira Ubangijin dai yana gani kada ku yi tamanin za ku zauna haka tsakanin shugabanni da talakawa babu fitina ba zai taba yiwuwa ba in ji Allah matsaukaki tsakanin makwabci da makwabci tsakanin miji da mata tsakanin ɗa da uba dole sai an samu jarabawa fitina sai ta shiga tsakaninku a tasbiru na shin za ku yi haƙuri wa kana rabbuka basira ubangijinka dai yana gari na'udhu billahi min alfitan ma bahara minha wa ma batan Matsala ta uku fitina iri biyu ce a karantarwar manzon Allah akwai ƙaramar fitina akwai babban fitina karamar fitina ita ce wadda bata iya raba ka da imani ba babban fitina ko ita ce wacce take iya raba musulmi da imaninsa wannan ya samu hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alal misali akwai hadisin da ya zo cikin sahihul bukhari kitabul manaqib sahihu muslim kitabul fitan hadisin huzaifatu bin yaman Allah shi kara masa yarda a zamanin sayyiduna umar lokacin sayyiduna umar yana khalifa wata rana yake tambayan yan uwansa sahabbai waɗanda suke majalisinsa ya ce musu ayyukum yahfazu qawla rasulillahi fil fitna waye cikinku ya kiyaye wata magana da manzon Allah ya yi a al'amarin fitina sayyiduna umar ya yi tambaya a lokacin yana shugaban musulman duniya yana tambayan ‘yan uwansa sahabbai ya ce musu ko akwai wani daga cikinku wanda ya iya kiyaye wata kalma ta manzon Allah game da al'amarin fitina Huzaifa zai ce ana ahfazu ni kam na kiyaye wata kalma da manzon Allah ya faɗa akan fitina kala sai ya ce masa hati innaka lajari'un kai mutum ne mai ƙarfin hali kana da ƙoƙarin kiyaye kalmomin annabi Muhammad ba mu labarin abin da manzon Allah ya faɗa akan fitina sai Huzaifatu bin al-Yamani yace ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce fitnatur rajuli fi ahlihi akwai fitina da take aukuwa tsakanin mutum da matarsa in ji manzon Allah fitina takan auku tsakanin mutum da matarsa in ma shi ya zama fitina gare ta ko ita ta zama fitina gare shi sannan wa malihi Allah maɗaukaki yakan sa dukiyar mutum ta zama fitina gare shi wa jarihi Allah maɗaukaki yakan sa makwabci ya zama fitina ga makwabci waɗannan kalmomi dukkansu na ji su daga bakin manzon Allah sai dai abin da annabi ya faɗa yake tukaffiru hassalatu was sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar idan ka zama fitina ga matarka domin akwai mutumin da yake cutar da matarsa da gangan matan nan ta zauna zaman aure zaman bala'i da gangan mutumin yake cutar da ita kaga mijin ya zama mata fitina akwai mutumin da makwabcinsa yake cutar da shi da gangan akwai mutumin da yake amfani da dukiyarsa ya cutar da al'umma annabi ya ce waɗannan ƙananan fitintinu ne idan kana sallah da kyau idan kana kulawa da azumi idan kana ba da sadaka idan kana tsawatarwa in kaga ana abu mara kyau idan kana umarni a yi mai kyau waɗannan lada da Allah yake tara maka suna zama ka fara gare ka game da cutar wanda kake mu bayin Allah lokacin da kuzaifa ya faɗi wannan magana ƙala sai sayyiduna Umar ya ce laisat hazihi ni ba ƙaramar fitina nake magana ba ai wannan fitina ba ta raba mutum da imani ba ni fitina da nake so ka yi min magana a kanta in ka ji wata kalma daga bakin manzon Allah walakin allati tamuju ka maujil bahari fitinar da nake so ka yi min bayani a kanta ita ce fitinar da take toroko fitinar da take tumbatsa kamar kogi fitinar da take raba musulmi da imaninsa ƙala sai huzaifa ya ce ita ma na ji hadisi daga bakin annabi muhammad a kanta Allah shi ƙara musu yarda don haka babu shakka fitina iri biyu ce akwai ƙaramar fitina wacce ba ta raba mutum da imani wannan ita fitinan nan ayyukan da kake na lada Allah maɗaukaki yana tara su yana gafarta maka ka a dalilin su amma waccan fitina da take iya raba mutum da imani ba ne musiba ta same ka don Allah yana son ka musiban takan sauko a kanka kuma don Allah bai son ka don ya zama jarabawa gare ka don haka yasa malaman sunna suke cewa a duk sa'ilin da fitina ta same ka ko da tun cibe kai in ka bar gida don Allah nemi guri ka zauna in ji malaman sunna in tuntuɓe ka yi ka yi ƙoƙari ka yi tunani shin wani zunubi ne ma Allah a wannan rana domin duk sa'ilin da fitina ta samu ɗan adam tana zuwa a siffa guda uku ko dai fitinan nan ta zamanto jarabawa ce gare shi don Allah ya tabbatar da tauhidinsa ko kuwa wannan fitina ta zamanto Allah maɗaukaki ya saukar masa ne don ya zama ishara gare shi yana saba ma Allah wannan fitinar da aka saukar masa a matsayin wa'azi ne ɗayan biyu ne ko dai fitinar Allah ya saukar maka ne don yana son ka ya ƙara maka yawan lada saboda kai mai aƙida ne ko kuwa fitinar ta sauko gare ka domin wani zunubi da kake ma Allah maɗaukaki Allah yana wa'azi da kansa yaya Allah ke wa'azi da kansa shine ya saukar da fitina ga ɗan adam idan mutum yana da imani to yakan gane wannan fitina matashiya ce Allah maɗaukaki yake masa ka duba alhassanatu wa shafi na 44 shekul islam ibn taimiyya ya ce wa laisatil balaya wal masa'ibu ta'ati min ta'atillahi wa rasulihi bala'i da musibu ba sa sauka wai don ana bin Allah da manzon Allah saboda Allah yana son mutane sai ya saukar musu da bala'i ba wai haka abin yake ko da yaushe ba in ji shekul islam ibn taimiyya Allah ya masa rahama kama ya gunnu ba'abul juhal fa inna hadhihi jaza'u ashabiha khairar dunya wal akhirah walakin qad tusibu al mu'minina billahi wa rasulihi masa'ibu بسبب ذنوبهم لا بما أطاعوا فيه wa ورسوله ya ce Allah maɗaukaki yakan saukar da musibu ya saukar da fitintinu ya saukar da bala'i ga musulmai ba wai saboda yana son su ba illa saboda ya zamanto matashiya gare su ya zama wa'azi gare su domin kuwa sun yi wani aiki na zunubi sun saba ma Allah maɗaukaki ya kuma ba da misali وكذلك مبتلوا به من السراء والضراء والزلازل ليس هو بسبب نفس إيمانهم وطاعتهم لكن تهنوا به ليتخلصوا مما هم فيه من الشر Allah yakan saukar da musiba ga musulmai ba wai dan yana son su ba saboda ya ƙara musu lada ya saukar da musiban nan ne saboda ta zamanto tunatarwa ga musulmai akan wani zunubi da suka yi na saba ma Allah maɗaukaki misalin haka shine abin da ya auku ga sahabbai a yakin Uhudu lokacin da aka tafi yakin Uhudu manzon Allah ya tsaye da sahabbai wurare da dama kai ka tsaya a nan karka tashi kai ma tsaya can karka tashi waɗannan mutane da manzon Allah ya tsaye da su akan dutse su zamanto masu tsaro ga sojojin musulmai da aka fara cin nasara suka baro wuraren nan da annabi ya aje su wannan zunubi da suka aikata na saba umarnin annabi Muhammad a dalilinsa ya ba wa kafirai nasara suka gallaza wa musulmai bayan an gama yakin Uhudu shine fa musulmai suke tambaya yaya aka yi muna musulmai masu taimakon addinin Allah addinin gaskiya sannan mu samu irin wannan cutarwa a wannan yakin Allah ya bada amsa a suratu ala imrana awalan ma asabatkum musibatu awalan ma asabatkum musibatu qad asabtum mithlaha قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير الله مدوكaki yace har ma kuna tambaya ya aka yi kuka samu cutarwa a wannan yaki qultum anna haza ta ina wannan cutarwa ta samu hanyar isowa gare mu Allah ya ce qul huwa min indi anfusikum ai sababin abin ya hito ne daga wajen ku kanku ba kun saba umarnin manzon Allah ba a dalilin saba umarnin manzon Allah ya sa Allah ya saukar muku da wannan musiba inna Allah ala kulli shay'in qadir Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace don haka musiba takan zo a fuska biyu daga Allah madaukaki ga musulmai musiba takan sauka ga musulmai saboda Allah madaukaki ya ƙara musu lada sannan musiba takan sauko ga musulmai domin tunatarwa gare su akan zunubai da suke aikatawa ba wannan ce aya kaɗai da take nuna mana haka ba akwai wata ayar ma da Allah ke cewa wala nuziqannahum min al'adab ladna dun al'adab lakbar la'allahum yarji'un wala nuziqannahum min al'adab al'adna lalle ne wallahi in ji Allah madaukaki lalle ne za mu ɗanɗana musu azaba ta kusa ita ce azabar duniya kana nan da dukiyanka sai dukiyar jarin ya karye kana da gidanka ka gina shi ka kashe kuɗi mai yawa rana guda wuta ta ƙone shi kana da iyalanka an yi tafiya aka samu tsuntsayi musiba ta auku aka ji raunuka aka kare rai kana tafiya ka gwabza tuntuɓe duk waɗannan musibu ne na duniya in ji Allah maɗaukaki dunar azabil akbari kafin a kai ga babban azaba ita ce ta ranar tashin kiyama lallai ne za mu ɗanɗana musu azaba ta kusa kafin azaba mafi girma ita ce ta kiyama la'allahum yarji'una da fatan ko za su gane kuransu su dawo ma gaskiya kai ne musiba ta same ka abin da ake son ka da shi shine ka zauna ka yi tunani anya kuwa ba na aikata zunubi ba na saba ma Allah maɗaukaki domin musiba takan sauko don ta zama tunatarwa gare ka shi yasa ibn al Jauziya a cikin igafatul lahfani mujallar na biyu shafi na 88 yake cewa inda ibtila al-mu'min kaddawa ilahu shi mutum idan yana da imani musiba tana sauko masa ne a matsayin magani ba domin Allah bai son shi ba kai kana tammani gobarar da ta samu gidanka gidanka ya ƙone motar da ka tsaya ka kashe kuɗi mai yawan gaske ta yi hatsari baki ɗaya ta lalace ko kuwa dukiyarka kana da jari mai ƙarfi ya karye sai ka koma tunanin ko Allah bai son ka ibn qayyim ya ce wallahi Allah yana son ka ne wannan musibar da ya jefa maka kamar kai ne baka da lafiya sai Allah ya baka kwayoyi ya ce sha waɗannan in ka sha zaka warke ina dalilin wannan misali ibn al-qayyim al-jawziya yace ti law baqiyat fihi abin da yasa Allah ya jefa maka bala'i gidanka ya kone kana wani zunubi wanda inda Allah ya barka akan wannan zunubin har ka mutu makomar ka wutan jahannama to amma sai Allah ya turo gobara mai karfi ta kone gidan da ta kone gidan sai ka samu damar zama har ma kana tunani to shin me nake ma Allah cikin wannan zurfin tunani da kake sai ka tuna wani zunubi wanda ka rike shi lokaci mai tsawo ka ki ka tuba ka ki ka bari ka koma ga Allah madaukaki <clears throat> tunanin wannan zunubi ya zama alkhairi gare ka ibnul qayyim yace ashe wannan musiba magani ce gare ka aw anqasat sawabahu wa anzalat darajatahu babu mamaki da wannan musibar ba ta sauka gare ka ba har ka mutu kana zunubin nan in an tashi a kiyama ko da ba ka shiga wutar jahannama ba in ka shiga aljanna aljannar da za ka samu karama ce to amma da musibar ta sauka gare ka sai ka dawo cikin hayyacinka ka dawo cikin tunaninka har ma ka gane akwai wani zunubi da kake ma Allah ka kama istighfari ka tuba ka bar wannan zunubi kaga kenan in ka tashi a kiyama baya ga cewa ka shiga aljanna aljannar ma da zaka samu babba ce don haka wannan fitina da ta same ka magani ne fa yastakhrijul ibtila'u wal imtihanu minhu tilkal adwa bala'in nan da Allah ke saukarwa ga musulmai yana fitar da cututtuka ne daga jikinsu wa yasta'iddu bihi li tamamil ajri wa uluwil manzilati inda Allah ta'ala a dalilin fitina sai musulmi ya sake samun ƙarin daraja da kuma kusantar Allah madaukaki wa ma'lumun anna wujuda hadha khairul lil mu'min min adamihi da za a tambaye ka mutumin da aka saukar mar da fitina a dalilin fitinan nan ya samu shiriya shin fitinan nan alhairi ne gare shi ko sharri me zaka ce inji ibnul qayyim al-jawziyya zaka ce fitinan nan alkhairi ne ga wannan mutum sai ya ce don haka fitina tana zama alkhairi ga mai imani ba sharri ba ne gare shi domin da fitinar ba ta same shi ba da makomarsa ta yi muni a ranar tashin kiyama shi yasa annabi ya dunkula wannan magana a cikin wani hadisi manzon Allah ya ce ajaban li amril mu'min idan mutum yana da imani al'amarinsa yana da ban mamaki in ji manzon Allah idan mutum yana da imani to al'amarinsa yana da ban mamaki in asabahu khairun in asabatu sarra'u shakara idan abu mai kyau ya same shi godiya yake fakana khairan lahu sai ya zama alkhairi gare shi wa in asabatu darra'u idan cuta ta same shi sabara sai yayi hakuri fakana khairan lahu nan ba ya zama alkhairi gare shi ashe shi mutum mai imani fitina tana zama rahama ne gare shi alkhairi ne gare shi ba sharri ba sai dai kuma annabi ya kawo al-i'tirab yake cewa laysa dhalika li ahadin illa illa al-mu'min babu wanda ke samu wannan falala sai fa mutumin da ke da imani mutumin da alkhairi zai same shi ya mayar ga Allah mutumin da sharri zai same shi ya mayar ga Allah domin Allah madaukaki bai nufin bayansa da sharri duk abin da ya saukar da shi ga mutum mai imani yana zama rahama gare shi wannan babu mai samun su sai mutumin da ke da imani shi kuwa kafiri bai cin jarabawa a suratul mu'minuna Allah ya faɗa mana aya ta 76 yace wa innal ladina la yu'minuna bil wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati an as-sirati lanakibun wa law rahimnahum wa law دعوناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون الله مدوكك كارا من إيماني mutumin da bashi da imani fitina kullum sharri take zama gare shi innal ladina la yu'minuna bil akhirah waɗanda ba su imani da lahira wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati anis sirati lanakibun waɗanda ba imani da ranar alƙiyama su a ko da yaushe fanɗarewa suke game da tafarkin gaskiya fitina ta same shi wannan fitina ba ta zama ishara gare shi bai taɓa ganewa wannan fitinar Allah ya saukar masa da ita ne saboda ya masa matashiya a kan zunubin da yake aikatawa walau rahimnahum Allah ya ce da za mu tausaya musu sai dai Allah ya ji tausayin kafiri da kuma mutumin da ke zama munafiki sai dai Allah ya tausaya ya ɗauke mar fitina amma fitinar ba ta taɓa zama ishara gare shi to da za mu tausaya musu wa kashafna ma bihim min durrin mu yaye musu wannan cutar da ta same su lalajju fi tughyanihim ya'mahun qala eh, wato qara tsunduma za su yi cikin wannan dimuwar tasu mutumin da ba shi da imani fitina in ta same shi baya gane cewa ishara ce gare shi babu mamaki na son murdiya idan ka ci wannan jarabawa to sai a jefa ma wata fitinar kuma hakanan za a dinga yi in ji annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam udan udan Yadda ka san ana saƙan taburma fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda duk wata zuciyar da ta buɗe kanta ta kwankwadi waɗannan fitintinu to wannan zuciya ana sanya mata baƙar alama duk sa'ilin da mutum bai ci jarabawa guda cikin jarabawan da Allah yake masa ba to Allah yana sa masa wata baƙar alama a zuciyarsa wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun ba zuciyar da ta kyamaci wannan fitina kuwa sai a sa mata wata farar alama hatta tasira ala qalbaini manzon Allah yace har sai duniya ta waye gari babu wani amin da ke cikin taface zukata guda biyu abyaba Mislas, safa ko dai farar zuciya wannan zuciya an riga an mata jarabawa an kawo fitina ta karuwa bata karba ba an kawo fitina ta shaye-shaye bata karɓa ba an kawo fitina ta sata da murɗiya bata karɓa ba idan mutum ya ci jarabawan Allah to sai Allah maɗaukaki ya buga hatimi a zuciyansa wannan mutumin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fala tadurruhu fitnatan ma damati samawati wal ardu komai girman fitina a wannan duniya kuma koda a ce wannan mutumin zai zauna tsawon zaman duniya zuwa tashin kiyama bai mutu ba dukkan wata fitina da aka gindaya ta ga zuciyarsa wallahi ba ta raba shi da imani in ji manzon Allah wal ɗaya zuciyan kuwa aswada murbaban ta zama baƙaƙirin kalkuzi mujahiya ta zama kamar gugan da aka juya bakinta ƙasa don haka wa'azin da duk ake yi bai shiganta yanda ka san guga in an juya bakinta ruwa bai tsayawa a cikinta haka nan zuciyar mutum idan ta kashe mutumin da bai ci jarabawan Allah maɗaukaki ba la ya arifu ma'arufan wala yunkiru munkaran bai san mai kyau ba bai san mara kyau ba illa ma ushriba min hawahu face abin da son zuciyarsa ya kwankwada masa wannan hadisi ne na manzon Allah don haka ibnul qayyim al jawziya a cikin igafatul lahfar mujallar Nabiyu biyu shafi na ɗari da tamanin da tara yake cewa wa ala haza tun da ayar ƙur'ani ta tabbatar mana fitina tilas ne ta auku ga ɗan adam a matsayin jarabawa hadisin annabi ya tabbatar mana cewa fitina tilas ne ta auku ga ɗan adam a matsayin jarabawa fa hal yumkin yana da kyau mu sani Allah ya yi alkawari liyamiza Allahul khabitha min at-tayyib ba zai bar mutane ba sai ya ware mummuna daga kyakkyawa to tambayar ita ce shin yana yiwuwa fa hal yumkin tamyizul khabith min at-tayyib biduni ibtila yana yiwuwa a ware mummuna daga kyakkyawa ba tare da an musu jarabawa ba labudda litamyiz min ibtila tunda Allah ya yi alkawari sai ya ware munana daga kyawawa kenan babu makawa tilas a samu jarabawa ga dan adam fama yusibul mu'min fi hadhihi dar abinda duk ya samu mumini a wannan duniya min adalati aduwihi alai makiya su dinga shirya maka gadan zare kaga keta iri iri mutane su yi ƙoƙarin cutar da kai wa azahu lahu fi ba'd al ahyan amrun lazimun ibn al qayyim yace wannan abu ne wanda dama babu makawa babu dan adam da ke kukuta daga fititunu na duniya wa huwa kal harri shadid wal barj shadid yana yiwuwa ɗan adam a ce yau ana sanyi shi ba zai ji ba ko ko a ce ana zafi shi ba zai ji ba wal amrabi ko ko mutum ya zauna babu rashin lafiya wal humum ko babu damuwa gare shi wal gumumi ko ko a ce bai samu takaici a rayuwarsa ba yanda ka san tilas a ji sanyi tilas a ji zafi tilas a ji yunwa tilas a ji kishi tilas a kamu da ciwo tilas a samu baƙin ciki da takaici in dai ana da rai to yana da kyau ka sani jarabawa gare ka tilas ne in ji ibnul qayyim al-jawziyya fa hadha amrun lazimun li tabi'ati wan nash'ati al-insaniyya fi hadhihi ad-dar matukar kana da rai a duniya to baka kubuta daga fitina domin jarabawa ce da Allah madaukaki zai maka zai ma musulmi kuma zai ma kafiri ibnul qayyim al-jawziyya yace sai dai shi musulmi wannan jarabawa tuni yana sane da ita domin ya tabbatar Allah maɗaukaki ya faɗa cikin ayoyi da dama kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisai masu yawa na'udhu billahi min alfitani ma zahara min hawa ma batan matsala ta biyar da dama musulmai suna tamanin cewa fitina ba ta saukuwa sai ga wanda Allah yake so kadai idan Allah yana son ka shine sai ya tokar ma da bala'i ko musiba ko wata fitina mutane da dama suna da wannan kuskuren fahimta na'am akwai hadisan da suka tabbata daga manzon Allah babu shakka misali ka duba sahihul bukhari kitabul marba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridillahu bihi khairan yusib minhu wanda Allah ya nufe shi da alkhairi yakan saukar masa da musiba idan Allah yana son ka da alkhairi sai ya saukar ma da musiba akwai wani hadisin kuma wanda manzon Allah yake cewa ashaddun nasi bala'an al'anbiya waɗanda aka fi tsananta bala'i gare su sune annabawan Allah summa salihun sannan mutanen ƙwarai summa al'amsal amsal wanda yafi kamanta riko da sunna ya fi samun jarabawa mafi girma daga Allah maɗaukaki annabawa sun fi kowa samun bala'i inji annabi Muhammad mutanen ƙwarai suke bin bayan annabawan Allah wanda duk yake ƙoƙarin kamanta riko da sunnar annabi Muhammad za a samu ko yana samun bala'i mafi girma cikin al'umma akwai kuma wata riwaya ta al tirmizi hadisin ya inganta yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 146 hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ibamal jaza'i ma'a ibamil bala'i babban lada yana tare da babban bala'i wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu shi Allah madaukaki in yana son mutane sai ya saukar musu da bala'i faman rabiya falahu riba wanda ya yarda da hukuncin Allah madaukaki ya samu yardan Allah wa man safita falahu sukhtu wanda ya tunzura ya kufula ya fusata da hukuncin Allah madaukaki Allah ya fusata da shi waɗannan hadisai da dama sun sun inganta daga manzon Allah Allah yakan saukar da musiba ga wanda yake son shi amma kuma yana da kyau mu sani ba sharaɗi ba ne musiba ta same ka don Allah yana son ka musiban takan sauko a kanka kuma don Allah bai son ka don ya zama jarabawa gare ka don haka yasa malaman sunna suke cewa a duk sa'ilin da fitina ta same ka ko da tun cibe kai in ka bar gida don Allah nemi guri ka zauna in ji malaman sunna in tuntube ka yi ka yi ƙoƙari ka yi tunani shin wani zunubi ne ma Allah a wannan rana domin duk sa'ilin da fitina ta samu ɗan adam tana zuwa a siffa guda uku ko dai fitinan nan ta zamanto jarabawa ce gare shi don Allah ya tabbatar da tauhidinsa ko kuwa wannan fitina ta zamanto Allah maɗaukaki ya saukar masa ne don ya zama ishara gare shi yana saba ma Allah wannan fitinar da aka saukar masa a matsayin wa'azi ne ɗayan biyu ne ko dai fitinar Allah ya saukar maka ne don yana son ka ya ƙara maka yawan lada saboda kai mai aƙida ne ko kuwa fitinar ta sauko gare ka domin wani zunubi da kake ma Allah maɗaukaki Allah yana wa'azi da kansa yaya Allah ke wa'azi da kansa shine ya saukar da fitina ga ɗan adam idan mutum yana da imani to yakan gane wannan fitina matashiya ce Allah maɗaukaki yake masa ka duba alhassanatu wa sayyi'a shafi na 44 shekul islam ibn taimiyya ya ce wa laisatil balaya wal masa'ibu ta'ati min ta'ati Allah wa rasulihi bala'i da musibu ba sa sauka wai don ana bin Allah da manzon Allah saboda Allah yana son mutane sai ya saukar musu da bala'i ba wai haka abin yake ko da yaushe ba inji Sheikhul Islam Ibn taimiyya Allah ya masa rahama kama ya gunnu ba'dul juhal fa inna hadhihi jaza'u ashabiha khairad dunya wal akhirah walakin qad tusibu al mu'minina billahi wa rasulihi masa'ib بسبب ذنوبهم لا بما أطاعوا فيه wa ورسوله ya ce Allah maɗaukaki yakan saukar da musibu ya saukar da fitintinu ya saukar da bala'i ga musulmai ba wai saboda yana son su ba illa saboda ya zamanto matashiya gare su ya zama wa'azi gare su domin kuwa sun yi wani aiki na zunubi sun saba ma Allah maɗaukaki ya kuma ba da misali wa kazalika mabtulu bihi min sarrai wadh-dharra'i wadh-zalazil laisa huwa bisababi nafsi imanihim wa ta'atihim lakin tuhinu bihi liyatakhallasu mimma hum fihi min sharri Allah yakan saukar da musiba ga musulmai ba wai dan yana son su ba saboda ya ƙara musu lada ya saukar da musiban nan ne saboda ta zamanto tunatarwa ga musulmai akan wani zunubi da suka yi na saɓa ma Allah maɗaukaki misalin haka shine abin da ya auku ga sahabbai a yakin Uhudu lokacin da aka tafi yakin Uhudu manzon Allah ya tsaye da sahabbai wurare da dama kai ka tsaya a nan karka tashi kai ma tsaya can karka tashi waɗannan mutane da manzon Allah ya tsaye da su akan dutse su zamanto masu tsaro ga sojojin musulmai da aka fara cin nasara suka baro wuraren nan da annabi ya aje su wannan zunubi da suka aikata na saba umarnin annabi Muhammad a dalilinsa ya ba wa kafirai nasara suka gallaza wa musulmai bayan an gama yakin Uhudu shine fa musulmai suke tambaya yaya aka yi muna musulmai masu taimakon addinin Allah addinin gaskiya sannan mu samu irin wannan cutarwa a wannan yakin Allah ya ba da amsa a suratu ala imrana awalan ma asabatkum musibatu awalan ما أصابتكم مصيبة قد صبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير Allah madaukaki ya ce har ma kuna tambaya ya aka yi kuka samu cutarwa a wannan yaƙi Kuntum anna haza ta ina wannan cutarwa ta samu hanyar isowa gare mu Allah ya ce qul huwa min indi anfusikum ai sababin abin ya fito ne daga wajen ku kanku ba kun saba umarnin manzon Allah ba a dalilin saba umarnin manzon Allah ya sa Allah ya saukar muku da wannan musiba inna Allah ala kulli shay'in qadir shekul islam ibn taimiyya ya ce don haka musiba takan zo a fuska biyu daga allah maɗaukaki ga musulmai musiba takan sauka ga musulmai saboda allah maɗaukaki ya ƙara musu lada sannan musiba takan sauko ga musulmai domin tunatarwa gare su akan zunubai da suke aikatawa ba wannan ce aya kaɗai da take nuna mana haka ba akwai wata ayar ma da Allah ke cewa wala nuziqan lahum min al'adab ladna dun al'adab lakbad la'allahum yarji'un wala nuziqan lahum min al'adab ladna dalle ne wallahi in ji Allah madaukaki lalle ne za mu ɗanɗana musu azaba ta kusa ita ce azabar duniya kana nan da dukiyanka sai dukiyar jarin ya karye kana da gidanka ka gina shi ka kashe kuɗi mai yawa rana guda wuta ta ƙone shi kana da iyalanka an yi tafiya aka samu tsuntsayi musiba ta auku aka ji raunuka aka kare rai kana tahiya ka gwabza tuntuɓe duk waɗannan musibu ne na duniya in ji Allah maɗaukaki dunal azabil akbari kafin a kai ga babban azaba ita ce ta ranar tashin kiyama lalle ne za mu ɗanɗana musu azaba ta kusa kafin azaba mafi girma ita ce ta kiyama la'allahum yarji'una da fatan ko za su gane kuransu su dawo ma gaskiya kai ne musiba ta same ka abin da ake son ka da shi shine ka zauna ka yi tunani anya kuwa ba na aikata zunubi ba na saba ma Allah maɗaukaki domin musiba takan sauko don ta zama tunatarwa gare ka shi yasa ibn al Jauziya a cikin igafatul lahfani mujallar na biyu shafi na 88 yake cewa inda ibtila al-mu'min kaddawa ilahu shi mutum idan yana da imani musiba tana sauko masa ne a matsayin magani ba domin Allah bai son shi ba kai kana tammani gobarar da ta samu gidanka gidanka ya ƙone motar da ka tsaya ka kashe kuɗi mai yawan gaske ta yi hatsari baki ɗaya ta lalace ko kuwa dukiyarka kana da jari mai ƙarfi ya karye sai ka koma tunanin ko Allah bai son ka ibn qayyim ya ce wallahi Allah yana son ka ne wannan musibar da ya jefa maka kamar kai ne baka da lafiya sai Allah ya baka kwayoyi ce sha waɗannan in ka sha za ka warke ina dalilin wannan misali ibn al-qayyim al-jawziya yace allati law baqiyat fihi abin da yasa Allah ya jefa maka bala'i gidanka ya kone kana wani zunubi wanda inda Allah ya barka akan wannan zunubin har ka mutu makomarka wutan jahannama to amma sai Allah ya turo gobara mai karfi ta kone gidan da ta ƙone gidan sai ka samu damar zama har ma kana tunani to shin me nake ma Allah cikin wannan zurfin tunani da kake sai ka tuna wani zunubi wanda ka rike shi lokaci mai tsawo ka ki ka tuba ka ki ka bari ka koma ga Allah madaukaki <clears throat> tunanin wannan zunubi ya zama alkhairi gare ka ibnul qayyim yace ashe wannan musiba magani ce gare ka aw anqasat sawabahu wa anzalat darajatahu babu mamaki da wannan musibar bata sauka gare ka ba har ka mutu kana zunubin nan in an tashi a kiyama ko da baka shiga wutar jahannama ba in ka shiga aljanna aljannar da zaka samu karama ce to amma da musibar ta sauka gare ka sai ka dawo cikin hayyacinka ka dawo cikin tunaninka har ma ka gane akwai wani zunubi da kake ma Allah ka kama Istigifari ka tuba ka bar wannan zunubi kaga kenan in ka tashi a kiyama baya ga cewa ka shiga aljanna aljannar ma da zaka samu babba ce don haka wannan fitina da ta same ka magani ne fa yastakhrijul ibtilau wal imtihanu minhu tilkal adwa bala'in nan da Allah ke saukarwa ga musulmai yana fitar da cututtuka ne daga jikinsu wa yasta'iddu bihi li tamamil ajri wa uluwil manzilati inda Allah ta'ala a dalilin fitina sai musulmi ya sake samun ƙarin daraja da kuma kusantar Allah madaukaki wa ma'lumun anna wujuda hadha khairul lil mu'min min adamihi da za a tambaye ka mutumin da aka saukar mar da fitina a dalilin fitinan nan ya samu shiriya shin fitinan nan alhairi ne gare shi ko sharri me zaka ce inji ibn al-qayyim al zaka ce fitinan nan alkhairi ne ga wannan mutum sai ya ce don haka fitina tana zama alkhairi ga mai imani ba sharri bane gare shi domin da fitinar bata same shi ba da makomarsa ta yi muni a ranar tashin kiyama shi yasa annabi ya dunkula wannan magana a cikin wani hadisi manzon Allah ya ce ajaban li amril mu'min idan mutum yana da imani al'amarinsa yana da ban mamaki in ji manzon Allah idan mutum yana da imani to al'amarinsa yana da ban mamaki in asabahu khairun in asabatu sarra'u shakara idan abu mai kyau ya same shi godiya yake fakana khairan lahu sai ya zama alkhairi gare shi wa in asabatu darra'u idan cuta ta same shi sabara sai yayi hakuri fakana khairan lahu nan ma ya zama alkhairi gare shi ashe shi mutum mai imani fitina tana zama rahama ne gare shi alkhairi ne gare shi ba sharri ba sai dai kuma annabi ya kawo al-i'tirab yake cewa laysa dhalika li ahadin illa illa al-mu'min babu wanda ke samu wannan falala sai fa mutumin da ke da imani mutumin da alkhairi zai same shi ya mayar ga Allah mutumin da sharri zai same shi ya mayar ga Allah domin Allah madaukaki bai nufin bayansa da sharri duk abin da ya saukar da shi ga mutum mai imani yana zama rahama gare shi wannan babu mai samun sa sai mutumin da ke da imani shi kuwa kafiri bai cin jarabawa a suratul mu'minuna Allah ya faɗa mana آية سبعين دشيريتي وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم ولقد فما استكانوا لربهم وما تضرعون الله مدوك كيك كارما إيمان متومن دباش دا إيمان تنا كل شري تكي زما قريش إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ودن دباس إيماني دا لاهرة وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون waɗanda ba sa imani da ranar alƙiyama su a ko da yaushe fanɗarewa suke game da tafarkin gaskiya fitina ta same shi wannan fitina ba ta zama ishara gare shi bai taɓa ganewa wannan fitinar Allah ya saukar masa da ita ne saboda ya masa matashiya a kan zunubin da yake aikatawa walau rahimnahum Allah ya ce da za mu tausaya musu sai dai Allah ya ji tausayin kafiri da kuma mutumin da ke zama munafiki sai dai Allah ya tausaya ya ɗauke mar fitina amma fitinar ba ta taɓa zama ishara gare shi to da za mu tausaya musu wa kashafna ma bihim min durrin mu yaye musu wannan cutar da ta same su lalajju fi tughyanihim ya'mahun qala eh, wato ƙara tsunduma za su yi cikin wannan imuwar tasu mutumin da ba shi da imani fitina in ta same shi baya gane cewa ishara ce gare shi ko da Allah ya ɗauki wannan fitina ƙara ci gaba yake da ɗimuwarsa Allah ya ce walaƙad akharnahum bil azabi haƙiƙa mun kama su da azaba iri-iri mu jefa mu kafiri gobara mu jefa mu tsautsayi mu kawo fitintunu iri-iri famastakanu li rabbihim ba su sadu da baga ubangijinsu wa ma ya tadarra'una kuma ba su tawali'u kafiri bai gane gaskiya kuma duk mutumin da fitinar duniya ba ta zama ishara gare shi ba to masa a ranar tashin kiyama ita ce fitinar azaba ta wutar jahannama a suratul zariyati Allah ya ce qutilal kharrasun qutilal kharrasun alladhina في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم هم على النار يفتنون فتنتكم ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون don haka duk mutumin da fitinar duniya ba ta zama ishara gare shi ba makomarsa ita ce fitinar azaba ta wutar jahannama kutilal kharrasu Allah ya la'anci masu shaci faɗi kafirai waɗanda suke kirkiro ƙarya su jingina ta ga Allah alladhina hum fi gamratin sahun waɗanda suke cikin shagali ana cikin ɗimuwa mutumin da ba shi da imani rayuwar duniya yasa a gaba babu tunanin kiyama a zuciyarsa in ma an masa wa'azi aka ce a tuna da lahira sai ya ce ayyana muddini yaushe ne lahirar za ta zo yaushe ne ranar hisabi Allah ya ce mahum alan nari nuna kiyama kuwa ita ce ranar da ake jefa musu babban fitina akan wutar jahannama ta kuma ana cewa ku ɗanɗani fitinar ku hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun wannan ita ce azabar da kuke ta ƙoƙarin neman gaggawan zuwanta a duniya babu shakka wanda fitinar duniya ba ta zama ishara gare shi ba ta lahira tana zama makomarsa ita ce wutar jahannama na'udu billahi min alfitani ma zahara min hawa ma batan matsala ta shida da dama suna tamani saukar musiba ko fitina ko bala'i shi kaɗai yake sa musulmi ya samu lada ba haka ba ne Don fitina ta sauko gare ka komai girmanta ba ka samun lada gidanka ya ƙone ƙurmus ba ka samun lada Ka yi asarar mota ba ka samun lada ya ake yi musulmi ya samu lada al'izu bin abdissalam yana da wani littafi da ake kiransa kawa'idul ahkami fi masalihil ana ka duba mujallar na farko shafi na 126 yace as-sawabu inna ma yakunu ala fi'lil abdi la ala fi'lillah in kana so ka samu lada sai kai aiki ana samun lada ne saboda an yi aiki ba don Allah ya yi aiki ba idan gidanka ya kone aikin waye aikin Allah ta za a yi ka samu lada akan aikin Allah idan ka samu tsautsayi aikin waye aikin Allah ya za a yi ka samu lada akan aikin Allah ana samun lada ne akan aikin da shi ɗan adam ya yi ba aikin da Allah ya yi ba don haka da Allah ya tashi yabo yabon mutane masu imani yake cewa su ne allazina idza asabatuhum musibatun qalu أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Allah yake magana akan saukar musiba bai yi yabo a kan cewa musibar nan in ta sauka ana samun lada ga bayi ba waɗanda ya yi yabo a kansu su ne iza a sabatun musibatun ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'izu bin abdussalam ya ce lokacin da musiba ta sauka gare ka ita wannan musibar ba ta sa ka samu lada abin da ke sa ka samu lada a dalilin wannan musiban shine kalmar da ta fita daga bakinka da kuma natsuwar da take zuciyanka game da hukuncin Allah maɗaukaki. Shin da Allah ya saukar da musiba gare ka lokacin da kai tuntuɓe me ka faɗa. Allah ya ce yana yabon allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. waɗanda lokacin da musiba ta saukar musu sai suka yi al'istirja suka ce lallai mu ga Allah muke kuma ga Allah za mu koma bi ma'ana halitta ce ta Allah mallakan Allah ne abin da Allah ya ga dama zai yi da abinsa dama shi ya halicce mu abin da ya ga dama ko zai yi da halittarsa sannan kuma ga Allah za mu koma don haka babu zalunci hukuncin da duk Allah ya mana akwai adalci a kansa idan ka faɗi wannan kalma to lokacin ne kake samun lada shi yasa Allah ya ce ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ula'ika humul muhtadun al bin abdussalam ya ce fama hasala lahum min salati Allah a lokacin da Allah ke musu salati wa rahma yake ba su rahama wa hidayatihi yake shiryar da su yana musu waɗannan ni'imomi ne bi qaulihim saboda sun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ba wai dan musiba ta saukan musu ba fal istirja huwa sababu eh, sababun fi husuli ma dhukira cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ya kawo samun abin da aka ambata don haka idan musiba ta sauka ba a samun lada akan wannan musiba sai fa abin da kalma eh, ta tabbatar kalmar da ta hito daga harshen mutum da kuma nutsuwar da take zuciyarsa game da hukuncin Allah maɗaukaki a kansu ne mutum yake samun lada akwai hadisin da al'imamu tirmizi ya ruwaito a cikin kitabul jana'iz hadisin abbahaku bin abdurrahman ah, bin abi musa al-ash'ari dan sahabin annabi muhammad ya ba da labari daga mahaifinsa abu musa al-ash'ari yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce yaqulu Allahu azza wa jalla li malakil mauti Allah yakan kira mala'ikan mutuwa Allah zai kira mala'ikan mutuwa Allah ya san abin da duk ya auku sai ya ce masa ya malakal mauti ya kai mala'ikan mutuwa qababta walada abdi ka je ka amshi ran ɗan bawana wani bawana ne yana kulawa da bauta na. sai ka tafi ka amshi ran ɗansa qababta qurrata ainihi wa samarata fuadihi bawa na wanda ke kulawa da bauta na ka tafi ka amshi sanyin idonsa ka tafi ka amshi moriyar zuciyarsa domin babu ni'imar da tafi girma ga ɗan adam irin ta haihuwa a lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo ya ɗauki ran ɗan musulmi ɗan mutumin da ke da imani bayan ya kai ran ga Allah maɗaukaki Allah yana masa tambaya ya kai mala'ikan mutuwa wato ka tafi duniya ka je gidan wane shi wannan mutumin yana cikin bayina waɗanda suke kulawa da ibada ta masu imani da ni da ka tafi sai ka amshi ran ɗansa ka amshi sanyin idansa kuma moriyar zuciyarsa abin da ɗan adam ya fi so haka ya auku ko bai auku ba Allah ya san abin ya auku amma Allah yana son ya yi wani hukunci don haka ya yi tambaya ga mala'ikan mutuwa sai mala'ikan ya ce na'am babu shakka haka ya auku na tafi duniya gari kaza unguwa kaza gida kaza gidan wane cikin bayinka na amshi ran ɗansa ga kuma ran na kawo maka ya Allah ƙala sai Allah ya ce wa mala'ikan mutuwan fama ƙala a lokacin da ka amshi ran ɗansa mai kaji ya faɗa ƙala sai mala'ikan mutuwa ya ce hamidaka waskar da a lokacin da na fitar da ran ɗansa daga jikinsa wannan bawa naka nan take ya ce alhamdulillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce kalmar da ya faɗa kenan ya ce alhamdulillah kaga ya yi godiya ga Allah zuciyarsa tana da nutsuwa da hukuncin Allah bai jingina zalunci ga Allah domin ya amshi ran ɗansa ba sannan ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kala sai Allah maɗaukaki ya ce to ibnu lahu baitan fil janna ku je ku gina masa ɗaki a gidan aljanna wa sammuhu baital hamdi kuma ɗakin ma wannan gidan ayi masa suna gidan godiya ga Allah maɗaukaki ashe ka gani in ji al'izzu bin abdussalam fahamduhu ba wai mutuwar ɗan ne yasa aka samu lada ba ai mutuwar ɗan fitina ce ga ɗan adam a ce an amshi ran ɗanka ai fitina ta same ka to amma ba mutuwar ce ta zamanto dalilin samun ladan ba fahamduhu kalmar da ta hito bakinsa na godiya ga Allah akan amsan ran da aka yi na ɗansa wasu wastirja'uhu da kuma cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una da ya faɗa huwa sababu bina'il ilbaiti lahu fil janna wannan shine dalilin da ya sa aka gina masa gida a cikin aljanna wa tasmiyatul baiti har ma aka yi ma wannan gida suna Allah da kansa ya ce ku yi ma gidan suna da cewa baitul hamdi gidan godiya ga Allah maɗaukaki. yana da kyau mu sani fitina komai girmanta in ta sauka ga musulmi bai samun lada a dalilin saukanta sai fa kalmar da ta fito bakinsa a wannan lokaci da kuma yarda da hukuncin Allah da ya yi a wannan lokaci suke sa ya samu lada a wajen Allah. na'udhu billahi min alfitani ma zahara minha wa ma batan matsala ta bakwai baya halatta ga musulmi ya roƙi Allah maɗaukaki ya saukar da fitina gare shi saboda yana son ya samu lada domin duk sa'ilin da fitina ta tsananta ga musulmi yana kuma yawaita godiya ga Allah da istirja'i yana daɗa samun kusantar Allah da kuma ƙarin daraja a wajen Allah maɗaukaki duk da haka nan malaman sunna sun ce babu kyau musulmi ya jawo ma kansa fitina ko kuwa ya roƙi Allah ma ya saukar da ita domin ita fitina ba ka san girman yadda za ta zo gare ka ba babu mamaki in ta tashi zuwa ta zo da girman da imanin ka ba zai iya jure mata ba don haka ba daidai ba ne ka roƙi Allah maɗaukaki ya saukar ma da bala'i wannan ita ce aƙida ta malaman sunna dalili akwai hadisai da dama misali hadisin da ke cikin al-musnad littafin al-imamu ahmad mujallar na biyar shafi na ɗari huɗu da biyar yana cikin sunan tirmizi a kitabul fitan babi na 67 hadisin da muhammad nasiruddin al-albani ya inganta shi a cikin silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 613 annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yanbaghi lil muslimi an yadhulla nafsahu baya kamata ga musulmi ya kaskanta kan lokacin da annabi yayi wannan magana sahabbai ba su fahimce ta ba suka ce wa kaifa ya zulla nafsahu yaya za a yi musulmi ya kaskanta kansa qala sai manzon Allah ya ce ya ta'arrabu min albala'i ma la yutiqu mutum ya bijiro ma kansa bala'in da ba zai iya jure mata ba babu kyau musulmi ya nemi saukan musiba babu kyau musulmi ya tinkari bala'i saboda shi bala'i yakan zo da girma wanda kuma babu mamaki imanin ka bai iya jure masa don haka manzon Allah ya ce ba daidai ba ne musulmi ya kaskanta kansa ya aikata abin da zai raba shi da ragowar imanin da ya mallaka akwai hadisin da ke sahihul bukhari kitabu tibbi yana sahihu muslim kitabu salam manzon Allah yake bayani akan annoba yace idza sami'tum bi ta'un bi ardin fala tadkhuluha in kun ji annoba ta auka ma wata ƙasa kar ku shige ta wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha idan annoba ta auka ma wata ƙasa kuna ciki kar ku fita duk da cewa manzon Allah ya ce wanda ya mutu a dalilin annoba yana daidai da mutuwar shahada to kaji an ce mutumin da annoba ta kashe shi ya samu ladar shahada sai kaji an ce annoba ta auka ma wani gari kusa da ku kawai sai ka tashi ka tafi kaga anan ka kaskanta kanka ka kari bala'i da kanka abinda manzon Allah ya hana idan annoba ta auku kana nan inda kake to falillahi alhamdu in mutuwarka ta zamanto dalilin wannan annoba kana samun ladan shahada idan kuwa annobar ta auka ma wani wuri inda baka nan to karka tashi ka je misalin haka shine hadisin da ke cikin sahihul bukhari kitabul jihad haka nan sahihu muslim shi ma kitabul jihad manzon Allah ya ce la tatamannu liqa al'adu kada ku ringa fatan haduwa da makiya Allah a filin yaki saboda kuna son ku samu ladan mutuwar shahada wanda yayi mutuwar shahada Allah madaukakin sarki yana ba shi lada mai yawa saboda jin yawan lada sai ka ce to Allah ka yi dalilin zuwan yaƙi manzon Allah ya ce babu kyau kar ku ringa fata kar ku ringa roƙon Allah ya kawo yaƙi saboda kuna son ku samu daraja ta shahada in ka tashi addu'a was'alullaha al'afiya ku dinga roƙon Allah ya ba ku lafiya yakin ba sai kun roƙa zai zo ba in lokacin zuwansa ya yi zai zo walakin izalakin laqitumuhum idan yakin ya zo kun haɗu da kafirai a filin fama fasbiru sai ku yi haƙuri alamu anna ta tahta zilali suyuf ku sani cewa aljanna tana ƙarƙashin takubba don haka ba daidai ba ne ka nemi zuwan yaƙi ɗin saboda fatan ka samu mutuwar shahada amma idan yaƙin ya taho Allah ya nufe ka da mutuwa a dalilin wannan yaƙi sai ka samu daraja ta waɗanda suka yi mutuwar shahada malamai suka ce don haka yasa babu kyau musulmi ya roƙi Allah maɗaukaki ya kawo yaƙi saboda manzon Allah ya tsawatar a kai babu kyau mutum ya tabbatar da wannan abu musiba ne ya kai kansa ciki mutumin da duk ya kai kansa ga fitina to babu shakka wannan mutumin ya saba ma umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matsalolin nan guda talatin ne wanda duk ya kewaye su da fahimta to babu shakka ya samu cikakken fahimta na abin da ake ce ma fitina a karantarwar annabi Muhammad mun yi bayani akan bakwai babu ma. ku ji sauran abin da ya saura Allah ya ce lokaci yayi ni dama abin da ya kawo ni garin nan shine in zo in gan ku ku ganni in muku fatan alkhairi Allah madaukakin sarki ya kara albarka wa jama'an garin nan da ma musulmai da suke kewaye da garin nan muna roƙon Allah madaukaki ya karfafa ma sunnar annabi sa Muhammad a wannan garin da sauran sassa na wannan ƙasa da muke ciki shugabanni da suke wannan wuri muna roƙon Allah madaukaki ya kara karfafa musu imani Allah mu ya tsare mu daga aukuwar bala'i da za ta raba mu da imanin mu subhanahu wa ta'a allahu nama bihamdika ashaharwa na Allah ilaha illa an ta'a staffifawa ta hudu da asabar